Շփման գծում պահպանվել է հարաբերական անդորը։ ԼՂՀ օմբուդսմենը դատապարտել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Թալիշ գյուղի խաղաղ բնակիչների կյանքի ու ունեցվածքի իրավունքների ոտնահարումը։ ԼՂՀ վարչապետը ցանոթացել է հացահատիկի մթերման աշխատանքներին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը ձեռնպահ է մնացել Սարգսյան-Ալիև նոր հանդիպման մասին տեղեկություն հաղորդելուց։ Հապկարտ գործնախարարների խորհուրդը Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ հայտարարություն է ընդունել։ Հանրապետությունում մեկնարկել են քաղցարայողների վերապատրաստման դասընթացները։ Այսօր Հայաստանում նշվում է սահմանադրության օրը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հուլիսի 4-ի Լուիսինգի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում շարունակել է տիրել հարաբերական անդոր, բացառությամբ հարավային եւ հյուսիսարևելյան ուղությունների։ Նշված հատվածներում հակառակորդը հիմնականում ինքնաձիկներից եւ գնդացիրներից մի քանի թի, ոչ թիրախային կրակոցներ է արձակել հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռն պահեն մնացել պատասխանատվողություններից եւ շարունակել են իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, Ադրբեջանի զինված ուժերը հունիսի 30-ից 3 նանկանուն կրակ էին բացել Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի մոտակայքում գյուղատնտեսական նշանակության տարածքներում բերքավակող քաղաքացիական անձանց ուղությամբ։ Բարեբախտաբար ոչ ոք չէր դժել։ Նույն օրը Թալիշի գյուղապետ Վիլեն Պետրոսյանը ԼՂՀ օմբուդսմենի աշխատակազմին է ներկայացրել համապատասխան հայտարարություն։ Գյուղապետը նաև տեղեկացրել էր, որ անվտանգության նկատառումներով βέρքահավաքի աշխատանքները դադարեցվել են։ ԼՂՀ օմբուդսմեն Ռուբեն Մելիքյանը կտրուկ դատապարտել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Թալիշ գյուղի խաղաղ բնակիչների կյանքի ու ունեցվածքի իրավունքները ոտնահարելը, միջազգային հումանիտար իրավունքի նորմերի խախտումը։ Օմբուդսմենը միջազգային պատկան կազմակերպություններին, հատկապես Ադրբեջանում գործողներին, կոչեր արել քայլեր ձեռնարկել նման միջադեպերի բացառման համար։ ԼՂՀ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի մամուլոցարայության ներկայացուցիչ Էթերի Մուսայելյանը նշել է, որ կոմիտեն բարբերաբար բոլոր կողմերին հիշեցնում է նրանց պարտականությունները՝ հարգել քաղաքացիական բնակչությանը, մասնավորապես նման կարևորագույն գործնեության ժամանակ, ինչպիսին βέρքահավաքն է։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը հուլիսի 4-ին աշխատանքային այցով եղել է Գյուղի եւ Գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի հացահատիկի մթերման ասկերանի պահեստում ու մի շարք խոշոր ալրաղացներում եւ ցանոթացել հացահատիկի մթերման աշխատանքներին։ Նա պատասխանատուներից հետաքրքրվել է հացահատիկի մթերման ու տեղավորման աշխատանքներով։ Վարչապետը գոհնակություն է հայտնել մթերող կազմակերպություններին հողօգտագործողների հետ համագործակցված արդյունավետ աշխատանքի համար։ Կառավարության ղեկավարը հորդորել է մինչև βέρքահավաքի ավարտը նույն ոճով աշխատել, որ เป զի հերթեր եւ կൂട്ടակումներ չառաջանան։ չա Բոլորիս խնդիրն է, որ հացահատիկ արտադրողները մթերման հետ կապված խոչընդոտներ չունենան եւ առանց ուշացումների կարողանան ոչ միայն հանձնել բերքը, այլև ժամանակին ստանալ իրենց գումարները, ասել է գործադիր իշխանության ղեկավարը եւ հավելել, որ դժվարությունների դեպքում կառավարությունը պատրաստ է աջակցել տնտեսվարողներին։ Գյուղնախարար Արամ Մխոյանը, ով ուղեկցում էր վարչապետին, նշեց, որ հանրապետությունում հավաքվել է ացահատիկայինների դաշտերի կեսից ավելին։ Ծորենի միջին բերքատվությունը կազմում է հեկտարից 28 ցենտներ։ Այսօրվա դրությամբ արդեն հնձված 87000 հեկտարից մոտ 42000 հեկտար գարու եւ ծորենի ցանքեր տարին բարենպաստներ ացահատիկի մշակության համար եւ ունենք անախադեպ բերք զուգահեռ շարունակվում են մթերման աշխատանքները եւ գյուղաճակության հիմնադրամը ուրեմն մթերում է անկախ զանյութից բոլոր տարքի ծորենները մթերում են 120 դրամով։ Եվ այդ աշխատանքները շարունակվելու են βέρքի 20-25%-ի չափով, գզբում կստանան կանխի գումարի տեսքով, իսկ մնացած գումարը կարող են հանձնված βέρքի դիմաց մարել բոլոր տեսակի պարտքերը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը հուլիսի 4-ին ընդունել է ամառային կամավորական ծրագրի շրջանակներում ճանաչողական այցով Արցախ ժամանած Ամերիկայի հայկական համագումարի փորձնակներին։ Հանդիպման ընթացքում Կարեն Միրզոյանը ներկայացրել է ԼՂՀ արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղություններն ու առաջնահերթությունները, ինչպես նաև արտաքին քաղաքական խնդիրների լուծմանն ուղղված արտգործնախարարության գործունեության առանձնահատկությունները։ Նախարարը նաև պատասխանել է Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացին եւ ԼՂՀ միջազգային ճանաչման հերանակարներին վերաբերող մի շարք հարցերի։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան կտրականապես մերժում է պնդումները, թե Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպմամբ Ռուսաստանը փորձ էր անում մենաշնոր հաստատել կարգավորման Ղարաբաղյան գործընթացի նկատմամբ։ Ես մինչ այդ հանդիպումը նաև դրանից հետո իմ ճեպազրույցների ժամանակ ասել եմ. մտահոգություններ կային, թե Ռուսաստանն իբր իր մենաշնորհն է հաստատում գործընթացի նկատմամբ, չի ցանկանում տեղեկություններ տրամադրել եւ այլն։ Սակայն Սանկտ Պետերբուրգյան հանդիպման ընթացքում եւ դրանից հետո բոլորը համոզվեցին, միջնորդներն անհրաժեշտ կերպով տեղեկացված են եղել եւ իրենց գործընթացից դուրս չեն զգացել։ Հենց կողմերը ու նաև դիտորդներն են բարձր գնահատել այդ հանդիպման արդյունավետությունը, ասել է Զախարովան, ով ուղեկցում է Երևանում ՀԱՊԿ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստին մասնակցող Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին։ Զախարովան ձեռն պահ է մնացել Սարգսյանալիև նոր հանդիպման մասին տեղեկություններ հաղորդելուց, նշելով, թե դա հենց կողմերը պետք է անեն։ Երևանում ընթացող հապկարտ գործնախարարների խորհրդի նիստում Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ հայտարարություն է ընդունվել, որում մասնավորապես ասվում է. Աջակցություն ենք հայտնում մայիսի 16-ին Վիեննայում եւ հունիսի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերաբերյալ տեղի ունեցած գագաթնաշողովներին ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, ուղղված հակամարտության գոտում իրավիճակի սրման կանխարգելմանը, իրադրության կայունացմանը եւ խաղաղ բանակցային գործընթացի առաջ մղման համար պայմանների ստեղծմանը։ Հաստատելով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման անհրաժեշտությունը, աջակցություն են հայտնում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին ուղղված հակամարտության կարգավորմանը, միջազգային իրավունքի նորմերի, ՄԱԿ-ի կանոնադրության, Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի դրույթների, մասնավորապես ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման, պետությունների տարածքային ամբողջականության, իրավահավասարության եւ ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա։ Հայտարարությունը ստորագրել են Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Qirgizstani, Ռուսաստանի եւ Տաջիկստանի արտգործնախարարները։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պետք է նորից վերադառնա բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Այս մասին Թբիլիսիում ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի 25-րդ նստաշրջանի Լիա Գումար նիստում ելույթ ունենալիս ասել է հայաստանյան պատվիրակության անդամ Միքայել Մելքումյանը։ Պատգամավորի խոսքով անհրաժեշտ է դատապարտել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության դեմ Ադրբեջանի կողմից զենքի գործածումն ու անմարտկային գործողությունները։ Մելքումյանը հիշեցրել է, որ Ադրբեջանի զինուժը հարձակվել է Թալիշի եւ Մատաղիս գյուղերի եւ Մարտակերտ քաղաքի վրա, որի հետևանքով շատ խաղաղ բնակիչներ են տուժել։ Անհրաժեշտ է կոնկրետ քայլերի դիմել, շփման գծի ամբողջ երկայնքով մշտադիտարկման մեխանիզմներ սահմանել հրադադարի ռեժիմի խախտումն արցանագրելու համար։ Դրան կհետևեն նաև պատասխանատվության կանչելու միջոցները։ Մեր կազմակերպությունն ուժեղ է, եւ ես վստահ եմ, որ անարդարության օրինակները արժանի գնահատական կստանան։ Մենք պետք է հիշենք արժեքները, որոնցով առաջնորդվում ենք, ասել է падգամավորը եւ հավելել, որ խոսքը անձեռնմխելի չափանիշների մասին է։ Ադրբեջանի հարձակումները ցախողման են դատապարտված, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունն անպարտելի է, ընդգծել է Միքայել Մելքումյանը։ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի 25-րդ ամենամյա նստաշրջանն աշխատանքն ավարտել է հրճակագրի ընդունմամբ։ Նրանում անդրադարձ կա նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովը մտահոգություն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի լարման առնչությամբ եւ ողջունել է ԵԱՀԿ տարածքում ձգձգվող հակամարտությունների քաղաքական լուծման ուղղությամբ բանակցությունների ձևաչափերի եւ մեխանիզմների հաստատման նպատակով ԵԱՀԿ նախագահության ակտիվ ներգրավվածությունը։ Կոչ ենք անում խորհրդարանականներին խրախուսել կողմերի քաղաքական կամքը, ներդնելու լուրջ ջանքեր հասնելու վստահության միջոցների կառուցման համաձայնության, նվազեցնելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում հետագա ռազմական բախումների ռիսկը, Մինսկի խմբի շրջանակներում հասնելու բանակցված եւ համակողմանի լուծման, ասված է հրճակագրում։ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի 25-րդ նսաշրջանում տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքներով կառույցի նախագահ է ընտրվել ավստրիացի խորհրդարանական Քրիստին Մուտոնենը։ Նորանշանակ նախագահը նշել է, որ ակտիվ աշխատելու է ԵԱՀԿ անդամ պետությունների կառավարությունների եւ ԵԱՀԿ այլ ինստիտուտների հետ ավելի սերտ համագործակցություն ծավալելու համար։ Խորհրդարանականները կարող են ակտիվ դեր խաղալ խաղաղության եւ կայունության ապահովման գործում, պարտավորված կլինեմ համոզվելու, որ նրանք ունեն դա ապահովելու հնարավորություն, ասել է Մուտոնենը։ Երեք Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոց համասարանում մեկնարկել են քաղցարայողների վերապատրաստման դասընթացները, որոնք անցկացնում են Երևանից հրավիրված մասնագետներ։ Վարսիկ Արությունյանն է պատմում։ Ավանդույթի է վերածվել քաղցառողների համար դասընթացների անցկացումը։ Այս տարի մասնակիցների թիվը հասնում է 270-ի։ Վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցում են կրտսեր, առաջատար, գլխավոր եւ բարձրակարգ պաշտոններ զբաղեցնող քաղցառայողներ։ Թեմաներն էլ հետեւյալն են՝ սահմանադրություն, օրենսդրություն, մասնագիտական թեմաներ եւ կառավարչական հմտություններ։ Ինչ են տալիս ամենամյա այս դասընթացները քաղցարայողներին։ ԼՂ քաղցարայության խորհրդի նախագահի տեղակալ Ջիվան Հարությունյանի խոսքով արդեն պատկերացում ունի այս համայն խնդրի շուրջ ինչ լուծումներ կարող պետք է ստանա։ Մեր նպատակն է որպեսզի այդ դասընթացներին հնչեցվի այդ խնդիրների ոդոման ցանկը եւ մեր դասախոսները պատրաստ են որպեսզի կոնկրետ խնդիրների օրինակների դեմն ձևով այդ հարցերին նմանատիպ դեմն պատասխան Երկշաբաթյա դասընթացները կազմակերպում են այնպես, որ դրանք նպաստեն քաղցարայողի հետագա գործունեության արդյունավետությանը։ Հայաստանի Հանրապետության Մանկավարժահոգեբանական գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս Լավրենտ Միրզոյանն առաջին անգամ չէ Արցախում։ Նրա խոսքով Արցախում աշխատելն իր համար շատ հաճելի է, քանի որ մարդիկ շատ հետաքրքրությամբ են մասնակցում դասընթացներին։ Ունեն բազմաթիվ բացատրելու տեղեկատվություն տալու իմաստով շատ անհրաժեշտ, որտեղ այսօր շատ բարեր մուտք են գործում մեր բարապաշար, բայց այդ բարապաշար մուտք գործած բարերի մասին ուղղնդիրները կամ քարտարայողները չգիտեն, դա եւ լեզվի պետական տեսության խնդիրը պետք է լինի եւ կրթության գիտության նախարարության խնդիրը հայաց առաջերտին Հայաստանը որպեսզի նման որոշումները անմիջապես հասնեն Արցախի համապատասխան կազմակերպություններին, որպեսզի նրանք կիրառեն։ Անկես պետք է ասեմ, որ բավական վիճակը լավ է, մարդիկ շատ հետաքրքրությամբ են լսում դասընթացները եւ աշխատում են կայունացնելու իրենց գրագիտությունը մայրենի լեզվում։ Դասընթացների ավարտից հետո քաղցարայության խորհուրդն կամփոփի արդյունքները։ Առավել ակտիվ մասնակիցներին կտրամադրվեն համապատասխան վկայագրեր։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանում գործող Armscoop ինտերնետ կայքի հիմնադիրները Արցախի երիտասարդ գիտնականներ ու մասնագետներ հասարակական գազམ་ակերպության հրավերով երեք Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոց համասարանի դահլիճում սեմինար պարապմունք անցկացրին գիտությամբ, կրթությամբ հետաքրքրող երիտասարդների հետ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը նաև կրթության բնագավառում է լայն հնարավորություններ բացում արցանց կրթություն ստանալու, վերապատրաստման դասընթացներ անցնելու կամ տարբեր գիտակրթական միջոցառումների մասնակցության առումով։ Ընդ որում աշխարհի առաջատար համալսարանների առաջարկած այդ դասընթացներն ու տարաբնույթ միջոցառումները հաճախ անվճար են լինում։ Տեղեկացված լինելու դեպքում հնարավոր է օգտվել բազմաթիվ ծրագրերից։ Երեք երիտասարդների կողմից հիմնադրված Armscoop-ը կամ հայկական գիտական համագործակցությունը զբաղվում է հենց այդ առաջարկի առաջարկների ու հնարավորությունների համակարգմամբ նշեց Արմսկուփի համահիմնադիր Սամսոն Հովանիսյանը։ Գաղափար առաջացավ տարբեր հնարավորությունների փնտրտուքի ժամանակ կրթական, գիտական, ինտերնետի միջոցով հասկացանք, որ պակաս կա, մեծ բաց կա այդ ամեն ինչի, քանի որ շատերը հնարավորություն չունեն ֆինանսական կամ այլ պատճառներով մեկնելու դուրս արտասահմանում ստանալու բարձակարգ կրթություն կամ օգտվելու այդ ռեսուրսներից, ասենք տարբեր ռեսուրսներից, որ հասանելի են տարբեր երկրներում, մեզ հասանելի չեն, նպատակը այդտեղից առաջացավ ստեղծել նման ռեսուրս հարթակ այդ ամեն ինչը մեկտեղելու, համատեղելու համար եւ բաց անվճար սկզբունքներով հիմնականում արցան հասանելի դարձնել տեղացիների համար։ Աշխարհում կրթության եւ գիտության զարգացումներին հնարավոր է մասնակից լինել ապրելով ամենահեռավոր գյուղում։ Միակ պայմանը համացանցի արկայությունն է եւ ուսման ծարավը։ Վարուժան Գեղամյանը Քաշաթաղի շրջանից է։ Այս ոլորտում որոշակի ճանապարհ անցնելով նա եկել է այն համոզման, որ ապրելով Հայաստանում Հայաստանի որ հատվածում լինի Արցախում թե Տավուշում թե Շիրակում հնարավոր է զարգացնել գիտություն եւ կրթություն եւ լինել մաս աշխարհի իրական գիտության ու կրթության։ Փորձում ենք տարածել այդ գիտելիքները, որոնք մենք ունենք, մեր ընկերներն են մեզ փոխանցել, փորձում ենք տարածել Հայաստանով մեկ, որպեսզի մեր նման երիտասարդները ունենան հնարավորություն լինելու այդ ամենի մասը։ Արմսկուպը եկել է Արցախ նաև արցախցիներին ճանոթացնելու առաջարկող հնարավորություններին։ Տղաները սակայն ներկայացրին ոչ միայն իրենց կայքի հնարավորությունները, այլև էր նույն նպատակին ծառայող եւ նույն գործառույթն իրականացնող բազմաթիվ ինտերնետ ռեսուրսներ, որոնցից ցանկության դեպքում կարելի է անշուշտ օգուտ քաղել։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում դուրերի թողարկումն է։ Հուլիսի 5-ը Հայաստանում նշվում է որպես սահմանադրության օր։ որ. 1995 թվականի հուլիսի 5-ին երկրում ընդունվեց մայր օրենքը։ Այս տարվա հուլիսի 5-ը, սակայն, անցած 20 տարիների հուլիսի 5-երից տարբերվում է նրանով, որ այսօր երկիրն ունի բոլորովին այլ խորհրդարանական մոդելի սահմանադրություն, ընդունված 2015 թվականի դեկտեմբերի սահմանադրական հանրակրվեով։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում Հայաստանում փոխվեց ազգային ժողովի ձևավորման ընտրակարգը խառը ընտրակարգից 100%-անոց համամասնական։ Սահմանադրության օրվա արդիվ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել նրանում մասնավորապես ասվում է Սիրելի հայրենակիցներ, շնորհավորում եմ ձեզ համանadrության օրվա կապակցությամբ։ Այս տոնը կարևոր ու պատմական օր է մեր երկրի ու ժողովրդի կյանքում։ Մենք միասին քայլ առ քայլ գնում ենք համանadrության մեջ ամրագրված նպատակները կյանքի կոչելու ճանապարհով։ Համանadrական վերջին բարեփոխումները մեկ անգամ եւս հաստատեցին մեր ինքնիշխան ժողովրդավարական, իրավական ու սոցիալական պետության կայացումը եւ ընդգծեցին դրա վերընթացը հետեւողական զարգացման միտումները։ Սահմանադրության փոփոխված տարբերակը մեզ որպես հասարակություն դարձնում է ավելի ազատ եւ ավելի ուժեղ։ Միաժամանակ այս նոր իրողությունը բոլորիցս պահանջում է պատասխանատու վերաբերմունք երկրում ընթացող սոցիալական, իրավական եւ քաղաքական գործընթացների նկատմամբ։ Կրկին շնորհավորելով այս մեծ տոնի արդիվ, մաղթում եմ, որ ապրենք եւ աշխատենք մեր հիմնական օրենքի տարին եւ ոգուն համապատասխան ասված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի շնորհավորական ուղերձում Մարզասերների համար բասկետբոլի Հայաստանի հավաքականը վերադարձավ Եվրոպայի փոքր երկրների առաջնությունից, որտեղ առաջին անգամ մասնակցելով դարձել էր մրցաշարի հաղթող։ Յուրաքանչյուր հանդիպման ժամանակ մենք խաղում էինք մեր ամբողջ ուժերով եւ գիտեինք, որ ամբողջ Հայաստանն է մեզ երկրպագում։ Իհարկե, մեր մրցակիցները բավականին ուժեղ էին, բայց մենք առավել ուժեղ էինք, ասել է հավաքականի անդամ Ամիրան Ամիրխանովը։ Վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, օրվա երկրորդ կեսին եւ երեկոյան ժամերին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է կարկուտ վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է ուժգնացում 20-ից 25 մետր։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 14-ից 19, ցերեկը 24-ից 29 աստիճան։ Տակություն։ լրատվական ծրագիրը սպառվեց